panahon ng paghahari ni Julius Caesar, pinaniniwalaan na siya ang nagpasimula ng idea ng pagdiriwang ng New Year na pinasimula noong 46 BCE. Actually, ang pangalan na January ay nagmula sa pangalan ng isang Diyos-Diyosa ng mga Romano na si Janus. Itong si Janus ay inilalarawan na may dalawang muka. Ang isang muka ay nakaharap sa likod at ang isa ay nakaharap sa harapan. Ang dalawang mukha na ito ay simbolo ng nakaraan, past at hinaharap or future. Ibig sabihin siya ay Diyos ng mga panimula at mga pagbabago. Kumbaga ay Diyos ng panahon. Kung naalala ninyo sa Avengers si Doctor Strange, ayon. Something na may kinalaman sa panahon or time, yung ability ng God na ito. Anyway, isa siya sa mga napakahalagang Diyos-Diyosan sa isipan ng mga Romano noong unang panahon sapagkat kinakailangan siya para magkaroon ng paglago, ng kilos, maging sa araw at between, at sa iba pang bagay na sakop ng panahon. God of time, ika nga. And by the way, ano ba sa sansinuko bang hindi sakop ng time o panahon? Well, food for thought. So iyan ang Diyos-Diyos ang nasa likod ng idea ng New Year sa Romanong pasimula nito. At sa panahon ni Cesar, sinasabi na ang pagdiriwang ay madugo at puno ng paglalasing. Ngunit sa pagsikat ng haring araw ng Kristyanismo sa Imperyong Roma, ang New Year ay iniugnay na ng simbahan sa kapanganakan ni Kristo at bilang pagdiriwang para sa Kanya na ang aking simpleng dahilan sa pagbibigay alam sa iyo ng konting kasaysayang ito ay para ipaunawa po yung idea o pananaw sa likod nito, nitong background na ito ng New Year. Siyempre, para sa akin, maraming pwedeng pansinin rito. Subalit ito lang yung nais kong sabihin sa iyo bilang New Year's message sa atin. Ang tao, sino man siya, emperador man or hindi, ay conscious o may kamalayan sa realidad ng pasimula at katapusan. Nakikita ng tao yung change o yung pagbabago sa kanyang paligid at maging sa kanyang sarili. Now, tungkol sa kanyang sarili, siya ay hindi laging bata. Hindi lagi siyang binatal, na laging fresh, na laging makinis, na laging malakas, kundi tumatanda, nangihina, nakukulubot at mamamatay. Sa panahon ni Cesar, si Janos ang kinikilala ng mga pagano na Diyos na sagot sa kanilang naaagnas na pagbabago. Yun lang, ang hindi nila alam, si Janus man ay naaagnas rin na Diyos-Diyosan, hindi lang bilang ribulto kundi maging sa pagkilala ng tao. At syempre sa panahon natin ngayon, si Janus ay pulverized na kumbaga o abong-abo na sa isipan na kung hindi dahil sa Wikipedia ay hindi ko siya malalaman. At alam ninyo ang aral dito ay ito eh. Si Cesar at ang mga tao sa kanyang panahon ay maaring sinserong deboto sa Diyos-Diyosang ito. Pero yun lang, sila ay ika nga eh, sincerely wrong kasi hindi naman totoo yung kanilang pinaniniwalaan. At tulad nila ngayong bagong taon, marami rin sa mga kababayan natin na yes, very sincere sa kanilang idea, sa kanilang tinatawag na resolution at sa kanilang celebration. Ngunit hindi nakasalig, hindi nakaugat, hindi nakadikit at hindi nakakapit ang kanilang paniniwala at pagdiriwang sa katotohanan. Oo, tulad ni Emperador Cesar at ng mga sinaunang pagano, conscious rin ang marami sa Pinoy ngayon na oo may Diyos, na oo lumilipas ang panahon, na oo bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, ito'y bagong pasimula. Pero kay lungkot isipin na hanggang dito lang yung kanilang pananaw. Dito na tumitigil. Masigit na natutuon ang pananaw nila sa pagtatapos ng panahon ayon sa itinakdang uh, panahon or time ng Gregorian calendar sa halip na sa mensahe na nakapaloob sa lumipas na mga buwan at darating na taon. At ito pa, mas tinitingnan nila ang pagtatapos ng taon bilang kanilang tagumpay at nalampas ang yugto ng buhay sa halip na mag-isip-isip na ang buhay ng tao ay sakop ng panahon, na may panahon at nasa panahon. Point is, ang pagtatapos ng panahon ay hindi po natin tagumpay eh. At hindi natin ito hawak. Bagkus ito po ay pagpapatotoo ng Biblia na nagsasabi po sa atin. Na wika nga ni Moises dito po sa Psalm 90 verse 10. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Sa, sa English version, maganda yung pagkakasabi, the measure of our life is 70 years. And if true strength, it may be 80 years. Its pride is only trouble and sorrow, for it comes to an end and we are quickly gone. You see, sinukat na ng Biblia ang buhay ng tao Measured na ito. 70 years, ika nga sa talata. At kung dahil daw sa lakas, eh pwedeng umabot or lumampas ng 80 years. At ayon sa salmista, kung sakaling umabot ka man sa ganong katandaan, more than 70 years, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ibig sabihin wala tayong maipagmamalaki sa haba ng buhay. The simple point is, hindi mo naman tiyak eh kung aabot ka pa nga ng 70 years. Tama? Siyempre, hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi mo alam ang oras ng iyong kamatayan na itinakda sa buhay mo. Uh, hindi mo sakop ang panahon at hindi mo magagawang alisin o pagtagumpayan ang panahon sapagkat ikaw at ako ay tali ng panahon. At sa kadahilan ng ito, ang turo sa atin ng Biblia ang mensahe sa atin ng Biblia, ang pananaw na nais ng Biblia na ating taglayin at ipamuhay sa bawat araw at taon ng ating buhay ay yung lumapit, yung magtiwala, umasa at yumakap tayo sa tunay na Diyos. Hindi kay Janos o sa sino pa mang makasanlibot ang Diyos-Diyosan na nagahari sa ating puso na ito ay pwedeng sa anyo ng pera, ng posisyon sa lipunan, at katanyagan, kundi yung paniniwala at pagtitiwala sa Diyos dapat ng Biblia eh. So huwag mong ipagmalaki na bukas o sa susunod na buwan o sa susunod na taon ay magiging ganito ka at ganyan o kaya yung magagawa mo ang mga bagay na ito yun. Uh, sino ka para mapredikta ang mangyayari sa iyong buhay? Now of course hindi ito nangangahulugan na winawalang kabuluhan ng Biblia yung konsepto at gawa ng pagbaplano sa buhay. Siyempre hindi. Bagkus sa wika pa ni Solomon, ang dapat nakaisipan, ugali at kilos ay ito eh. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kita mo yon? Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Kawikaan 3 verse 5 to 6. So kita mo yan, know your place, know yourself, hindi ka Diyos ng panahon at hindi ka Diyos ng hininga. Ikaw ay taong nilikha upang umasa sa Diyos. Kaya't huwag maging mayabang. Kumilala ka sa Diyos at magtiwala sa lahat ng iyong lakad. Wika nga ni Solomon. Tuloy, dito pumapasok ang kahalagahan ng Biblia o ng salita ng Diyos sa buhay. Ang dapat na pananaw natin sa New Year ay ito eh wika ni Moises, So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Psalm 90 verse 12 Then wika naman ni David, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan. Kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Psalm 39 verse 4 dapat tayong magpaturo sa Diyos kung paano natin bibilangin ang ating mga araw. Yung matutunan natin na i-maximize o maging masinop tayo sa paggugol nito sa karunungan, sa diwa ng karunungan. Ika nga ni Moises, apply our hearts unto wisdom na syempre tumutukoy walang iba kundi sa magalang na pagkatakot sa Diyos at sa mapagtiwalang pagsunod sa kanyang salita. Kung kaya't gugulin ang buhay sa kamalayan or awareness at yung pansin, attention natin, pagpapahalaga, yung values natin at yung pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Gugulin ang buhay sa kamalayan, sa pansin, pagpapahalaga at pag-ibig sa Diyos. Yes, totoo maaring marami kang plano sa darating na taon. Pero ang plano mo ay nakapaloob sa taon na hawak, sakop at kontrol ng Diyos ng panahon, si Yahweh. Kaya gaano ka katiyak, kalakas at katalino na aabutin ka pa ng bukas or sa susunod na bukas or sa susunod na buwan? Gaano ka katiyak na mabibili mo yung sabihin nating high-tech na cellphone next week? Gaano ka katiyak na hindi ka masasagasaan bukas? Huwag naman. So, kita mo, ang aral ay, oh, mahina ang tao. At yung katotohanan ng ating kahinaan ay actually isang mayamang katotohanan sa buhay na sana'y bumusog sa isip at puso natin eh, bago magkaroon ng fireworks nitong bagong taon. Ang maunawaan mo na mahina ka at kailangan mo ang Diyos ay isang napakatamis na katotohanan. Na, O Diyos, sabi ng salmista, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Kita mo yun? Sabi yun ng salmista. So yes, hindi ko hawak ang panahon, hindi ko hawak ang katuparan ng plano ko sa buhay, hindi ko kayang ipredikta o malaman ang lahat ng bagay, hindi ko kayang makita ang lahat ng anggulo o pagkakaugnay ng mga bagay-bagay at pangyayari. Kasi ako'y tao lang, mahina, limitado, ng panahon. Subalit ito ang blessing of all blessings. Ako'y sakop ng panahon. Subalit maari kong yakapin ang Diyos ng panahon. Si Yahweh. Yan ang pinakamakapangyariang magagawa ng tao. Ang kumapit at magtiwala sa Diyos. Sa Diyos ng Biblia. At bakit? Sapagkat tayo ay nilikha upang umasa sa Diyos. Therefore, ang lakas ng ating pagiging tao ay nagmumula sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kung gugugulin mo ang mga oras, araw, buwan at taon ng iyong buhay sa paglayo sa Diyos, sa pagbaliwala sa Kanya, sa pagtanggi sa Kanya at sa paglaban sa Kanya, kahit na makamit mo pa ang kapangyarihan at yaman ng mundo, kung ganyan ang mangyayari sa iyo, kung ganyan ang gagawin mo, ang buhay mo ay magiging basura. Wika ng Diyos ng panahon, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao, kung makamit niya ang buong sandibutan. Ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Wika yan ni Jesus sa Luke chapter 9, verse 25.